الله الله أجمعين قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون <clears throat> أما بعد Nakon zahvala uzvišenom Allahu i salavata na poslanika sallallahu alaihi wa sallame, njegovu porodicu, časne ashabe, Prije svega koristim priliku da vas poselam i osalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu i da na početku zamolim uzvišenog Allahu subhanahu wa ta'ala da naš dolazak upiše u knjigu dobrih dijela da ovo druženje bude druženje koje će biti dokaz za nas na sudnjem danu, a ne protiv nas. Molim Vas, subhanahu wa da oprosti nama, našim roditeljima, našim bližnjima i svim muslimanima, muslimankama širom svijetu. Molim Vas, subhanahu wa ta'ala da nas okupi u svojoj kući zadovoljstva džernetu, kao što nas je okupio ovdje na Dunjaluku u svojime. Amin. Amin. Prije samog predavanja, braće i sestre, napomenuo bi sebe i vas na ono što naše braće i sestre ovih dana proživljavaju u Palestini. Da ne zaboravimo da je to dio naše umeta. Da ne zaboravimo da je njihova krv naša krv da je njihova žalost naša žalost. Da je gubitak njihovog bližnjeg gubitak našeg bližnjeg. Zato, iako živimo u teškom vremenu, kada nam nije dozvoljeno da riječima iskažemo svoju bol zbog svega što se dešava i ako su nam uzeli to pravo, ne mogu nam uzeti pravo zadnje trećine noći i dignuti ruku Allahu subhanahu wa ta'ala. Nemojte zaboraviti da dovijete za njih. Nemojte zaboraviti da dovijete za muslimanu širom svijeta. Jer, kako kažu islamski učenjaci, taj dova silahu mu'min oružje mu'mina. Allah je taj koji razumije naš jezik i koji je u stanju da se odazove našim davama, a vi znate što trebate dobiti. Večerašnja tema, kao što ste čuli, je tema vezana sa ustrajnost na Allahovom putu. Odnosno, šta nam pomaže da se održimo na putu i nama. Koji su to uzroci koji nam mogu olakšati našu strajnost? Naravno, kad govorimo o strajnosti na Allahom putu, potrebno je da u uvodu govora kažemo nešto što je vezano za sama iskušenja, jer ona najčešće bivaju uzrokom da neko posustane u vjeru. Kad kažemo iskušenja, mnogi misle na belaje. Jel, desilo se problem. Živim teško, desilo mi se nešto što ne volim i tako dalje. Međutim, nemojte zaboraviti da iskušenja mogu biti blagodati. Da i kad čovjek ima više nego što mu treba ili kad dostigne ugled ili metak da je i to jedan vid iskušenja. Iskušenja su Allahov sunet na dunjalku. Jedna neminovnost i koliko god mi pokušavali da bježimo od njih, ona moraju biti. Ashabi Allahov poslanika sallallahu alaihi ve eh, brinuli su se kada ne bi bilo iskušenja, bojeći se da ih možda nije zadesio nifa. Također iskušenja, kad govorimo o iskušenjima, moramo znati da iskušenja mogu biti jedan od šetanovih prilaza da čovjeku donese ili sumnju ili da mu probudi određenu jelu Kroz iskušenja vidimo i raspoznajemo iskreni. Jer čistimo ono što je u ljudskim srcima od pljaštnje, jel, sumnji, nevjerstva ili licemjerstva. I treba da znamo da nikad u životu ne smijemo dopustiti sebi da budemo od onih za koje uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ إِنْ قَلَبَ عَلَى وَجْهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ U ovom Kur'anu, Kur'anskom ajetu je Allah subhanahu wa ta'ala opisuje grupu ljudi koji su pokorni Allahu djelimično Odnosno, ako im je dobro i lijepo, šućuraju. Ali kad ih zadesi određena nedaća, onda se jel okrinu ovaj, u suprotnom smjeru, gubeći time i dunjaluk i ahiret, a ona jel ko izgubi ahiret je uistinu pravi gubitnik. Iskušenja su jedan od načina da se vjernik odgoji, učvrsti, ili da nauči odakle može doći zlo. Od Hodejfe ibn se prenosi da je govorio Ljudi su pitali Allahu poslanika sallallahu alejhi ve o A ja sam ga pitao o zlu, o loši, o šeru. Bojeći se da me ili čuvajući se jel da me ne, ne pogodi ili da me ne zadesi. Međutim, sve ovo navedeno znači da musliman vjernik ne treba priželjkivati belaje. Jer Allah, sani sallallahu kaže u hadisu koji mu tefeku na leji, ja imam nasu, vratite mene u adu. O ljudi, nemojte željeti jel susret sa neprijateljem. Kad govorimo o iskušenjima, navešćemo neke od oblika koji mogu se zadesiti, jel, je mogu se desiti jednom muslimanu. Na prvom mjestu jeste zastrašivanje ili strah. Uzvišenje Allah kaže Ola ne min Mi ćemo vas u suri al bekare, jel u prevodu znači što znači, mi ćemo vas iskušavati strahom, glađu i tako dalje. Također iskušenja koje mogu zadesiti vjernika jeste zatvor da čovjek bude lišen slobode. A znamo da je i u prošlosti se toga dešavalo, jel? I Kur'an navodi slučaj Jusuf Selam, koji je bio nepravedno zatvoren, odnosno lišen slobode. Nanošenje tjelesnih povreda, ono što mi danas sredeno gledamo da se dešava muslimanima, protjerivanje, ono što i mi doživljavamo, jel, neki na svojoj koži, U Kur'anu se spominje قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. Lutov narod je prijetio Lutu, alaihissalam, govoreći mu, o lud, ako s time ti ne prestaneš, ako ne prestaneš ljude pozivati u vjeru, mi ćemo te istjerati iz ovog mjesta. Ubijstva. Također, u ovom istom Kur'ansku ajetu se kaže وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ mi ćemo vas iskušavati, jel, ovaj, e, stravom, glađu, uzimanjem ljudskih života i metkom. Iskušenje porodici. ne, min ne wa a dubo lakum. Jer uistinu od vaših porodica i vaše djece ima neprijatelja vama. I to može biti jedan dio iskušenja. Manjak i meta i metka u na na Iskušenje nije na tima. Ono što smo rekli, što često puta muslimani zaboravaju. Ne može samo iskušenje, nije samo iskušenje da čovjek bude iskušan, ne da će. Može biti iskušan nije nijemetom. I mi danas vidimo, nažalost, da određena osoba bude čvrsta uvjerena. Sve do trenutka dok mala ne da da dostigne određeni položaj ugled u društvu ili dok ne dođe do materije. I onda vidite da ta osoba iz dana u dan sve je manje prisutna u društvu gdje se spominje Allah subhanahu wa ta'ala, gdje se priča o hiretu, sve manje prisutna na namazima u džami i tako dalje. Znači i priča je uvijek usmjerena u korist, koji, u koristi koji su vezane za dunjavu. Poslanik sallallahu kaže jer govoreći, ne bojim se ja da ćete, jel, zbog vas radi siromašta, volakin ahša en dunja Kod Buharije, alej, kaže, nego bojim se da vam se ne otvori auto. Također od iskušenja koje mi danas imamo, jesu i mediji, gdje su vjernici, gdje se vjernici napadaju na razne vrste načina, jel, optužuju, nazivaju raznim imenima, etiketiraju, E, tvrdi se, i govori se da žele da pravi nered u društvu, da su to ljudi koji su krvopije i tako dalje. Znači, mnogi onaj, optužbe i laži koji se plasiraju jel, na, na račun vijednika. Dalje, psihološki rat, ako ga možemo tako nazvati, jeste onaj pritisak koji mi osjetimo kao muslimani gdje god krenete. Gdje god uđeš, jer pogled sve govori. Ako uđe muslimanka pokrivena, dovoljno je da je pogleda i da kaže šta misli o njoj. Ako uđe musliman na kojim se vidi tragovi njegove pripadnosti islamu, sasvim, jel, odnose sasvim minja prema njemu i tako da je odnose na druge ljude. Na ulici, na poslu, ako želite da aplicirate za određeni posao, imate probleme i tako dalje. Znači jedna vrsta pritiska. Čak taj pritisak se osjeća, mnogi osjećaju i u krugu svoje porodice, u krugu svojih prijatelja, svog komšiluka. Jednostavno, mnogi od nas se nalaze u takvoj situaciji da svaki put kada se otvore vrata tvoje kuće ili tvoga stana, odmah neko ima preko puta ili u blizini koji ili na špijun, ili jel, ovaj, na svoje kućna vrata izlazi i gleda šta se tu dešava, ko tebe, ko ulazi, ko izlazi i tako dalje. Jednostavno, taj pritisak na svakom mjestu, ja, koji čovjek osjeti samo zbog toga što je, što je musliman. Ovo su neki od oblika iskušenja koji danas muslimani, ja koji su i prije u prošlosti i danas se susreću sa njim. Naravno, sve to ne smije biti razlogom da mi tražimo rješenje u ostavljanju vjeri. Naprotiv, to treba biti uzrokom da budemo još jači. Jer moramo znati da je borba između Hezbu šeitan, šeitanove stranke i Hezbollah, Allahove stranke do sudnjih dana. I znate da je neprijateljstvo između čovjeka i šetana od vremena Adem ali I to će postojati. Rješenja nema u tome ako mi pobjegnemo. i možemo birati ili jednu ili drugu stranu. Neutralno ne možemo biti. Jer i na neće biti neutralno. Nema treće skupine. Skupina ka džennetu i skupina ka džehennemu. Između nema. A onaj ako želi sebi dobro, jasno mu je gdje treba biti. Nažalost, nekad ljudi misle da će ta iskušenja biti manja ako ja budem malo se vjere, jel, riješi, ono, oslobodi se, odbaci malo tereta. Ne. Jedan slučaj govori dovoljno na tebe. Istoričari su zabilježili da se desilo da je u jednom mjestu živio čovjek pobožnjak, poznat po ibadetu. Živio van naseljenog mjesta u svojoj kućici i tu ibadeti. I cijelo mjesto je znao, jel? Ako pitaš ko je ovdje poznat po ibadetu, e, taj, taj. Desila se, jel, rat. I u tom mjestu su živjela trojica braće koji su imali sestru. Htjeli su da idu. Ali je problem bilo kome ostaviti sestru. I razmišljajući sjetili su se, ako ikome se u ovom mjestu može povjeriti stvar, to je taj čovjek. Njemu najviše možemo vjerovati, jer je poznat koji vadet. I odlučili su. Naravno, uz nagovor, on je pristao i rekao, nije problem, jel, ja ću povesti prigovanje. Na početku je donosio hranu da nije ni jelo vrata, pokucao bio je kao zna da je on donio hranu i tako je bio jedan period. Dok nisu počeli kontakt, jel, razgovori i dok, jel, nije se desilo ono što se desilo. Naravno, problem se ne završava s time. Rodi se dijete. Šeitan dolazi, vidite, naveo ga na pola, na jedan, na jedno zlo. Pa ga ostavi. Kad se rodilo dijete, onda vam dolazi ponovno. I kaže, vidiš, šta će narod reći? Ti treba da se riješiš djeteta. I on odluči da ubije dijete. Kad je ubio dijete, vidite, šeitan nije ispričao cijelu priču na početku. Nego mi je rekao, samo trebaš se riješiti kad je ubio djete, onda mu dolazi i kaže, pa majka je živa. Ona će ispričat šta si ti uradio. I ona kao majka osjeća, bez obzira kako je to djete došlo, ona je majka njemu, ona ga voli. Ona će ispričat šta si uradio, treba se nije riješiti. Ubio je Prošlo je vrijeme, vraćaju se, vraćaju. gdje je sestra? Ja, što kaže narod, kreni, prekreni, dok se nije ispričala cijela istina, dok nije priznao što je Naravno, sud imamo Ješa. U samom trenutku, pred sam čin vješanja, dolazim u šeitan. I kaže, e, ajde, ja ti napravimo sporazum. Ja te mogu spasiti, ali pod jednim uslovom. Na što meni i ti si živ. Naravno, čovjek u tim trenucima, to su trenuci slabosti, straha. I on kaže, hoće. Jer, kad je baš htio da učini taj čin, sežde i kad je učinio, povuklo se uže i njegov život se završi. Od pobožnjaka završava kao nevjernik. I šeite nas nikad neće ostaviti da trun imana ono, ono, ono ima. Trun imana ostaviti nas neće. I to je njegova zadaća. Ima ona stara narodna, kaže, on nema brige da sije i kopa, da radi. Njegova sva briga je gdje će koga i na koji način zavisati. A ima iskustvo toga. Od Adama Zbog toga čovjek ništa ne dobiva time ako se malo tereta vjeri slobodi. Naprotiv, uvijek će biti problema. A ostaviti vjeru i žrtvovati ahire radi dunjalučkog kojeg ni najveći nevjernici na ovom svijetu ne imaju. Najveći nevjernik na ovom dunjavku ne živi rad. Svi imaju problema. Svi. Nekog muči rak, nekog muči glad, nekog muči dugovi, nekog muči što nema djece, nekog muči što je se rastao, svakog nekog nešto, muči. Svako ima problem. Svako misli da je njegov problem najveći. Svako misli kada pitaš je kaže ja stvarno. Isto kad odete kaže kod nas narod naše mjesto je najbolje. Kod nas je komšiju da Bog sačuva. Dođe neko jel jednom kaže žali se ovdje pa nije, pa kod nas je još gori. Znači, svako misli da on živi sa svojim problemom, jel, na naj, jedan na jedan neobičan i težak način, u stvari, jel, ovaj, svi imamo određene probleme. I zato, da nam bude malo lakše, sjetimo se onih kojima je gori. I zato je Boži poslanik se nam govorio, savjetovao vjernike, u dunjalu ko se ugledaj na onog koji je u težoj poziciji od tebe, a uvjeri onaj koji je bolji i bit ćeš rahat. Uvijek kad se uvijedaš u bolje, ti ćeš žuti da i ti budeš tako. I uvijek ćeš, jel, ići naprijed. A u Dunjavu, kad se zadesi, kada pa dođeš, kad sjedeš i ovo i ovaj namještaj mi, već pet godina nisam zamijenio, ima sad novi koži. Ne mogu ovaj zamijeniti, fali para. Sjeti se komši koji možda, kojim si bio prije mjesec dana sjedio na prolomljeno on jadnik nema da znam, ispravan, sve bilo kako Kad ti bude smetalo što jednu jaknu već drugu zimu nosaš, pogledaj ljude koji izblijedjeli odjeći pole po polici I rećeš, alhamdulillah, meni je dobro. Kad misliš i sikiraš se i razmišljaš, ne mogu da zamijenim auto koje je 15 godina staro, Ujutru kad po onoj zimi ti sjediš u autu i jel uključiš sebi grijanje, kad prođeš pred autopske stanice, vidi kako oni ljudi koji nemaju. On jadnik možda se pol sada, stoji na stanici, sve smrzlo, jel do pasa. Uvijek, znači, jel, rješenje je da gledamo oni koji su teži staci. Što se tiče nekih stvari koji pomažu na ustrajnosti, jel, na pravom putu, ja ću vam spomenuti neke koji su islamski učenjaci, ja naravno. Ne mora značiti kako bude spominjao da je to po prioritetu, nego onako na ću, nadam se da ćemo nešto zapamtiti od toga povoda i što jer što je najvažnije od svega ovoga, mi ne pričamo ovdje da bi pričali, nego pričamo da bi naučili, da bi to ako Bog ovaj, spravili u svoj svakodnevni život. Jedna od stvari jeste sabor, strpljivost. To je jedno od rješenja, da se vjernik vježba. Jer na kraju ovog ajeta gdje spominjali na nekom više imena haufi od džujuna, jeli slušavat ćemo vas pa se tamo nabraja, čime znači, sve, na kraju kaže Bašir sabrin, i strpljivi. Kažu islamski učenjaci isto tako, da za strpljivi samo Allah rekao, inna Allah sabrin, da je Allah sa strpljivima dovoljno im je fadileta da Allaha. Samo što je rekao, inna Allah sabrin, da je Allah sa strpljivima, dovoljno, ne treba im već ja dobro, Dalje, kad govorimo o iskušenjima, jasna je stvar. I Kur'an kaže, i nema osri i Sa teškoćom, sa nedaćom, sa problemom uvijek dolazi poboljšanje, uvijek dolazi rješenje. I čovjek, ja sam uvjeren da mnogi od nas, kada su imali određeni problem u životu, kad su baš došli ono čorsota, više ne znaju šta može biti rješenje, riješi se stvar jel, na, na način na koji mi nikad nismo mislili da će se riješiti. Allah je taj koji je u stanju da sve učini. I sabor, strpljivost je jedna od osobina koje se vježbaju. Vaman je da sabdar i sabdiru Ko se uči strpljivosti, Allah će mu pomoći na Allah će ga učiniti strpljivosti. Allah će mu da strpljivosti. I to se vježba. Mi često puta za mnogi osobine kažemo, e on je takav po prirodi. Jest ima ljudi koji su možda po prirodi plaši. Neki malo onako više, jel, onaj pokretljiviji, brže se zapali i tako dalje, smeta i više stvari. Međutim, to ne znači da, može, da moramo ostati takvi. Ne naprotiv. Možemo se mijenjati i I vjerujte, često puta a to vam i savjetujem, čitajući literaturu menadžmenta. Kod mnogih, znači, stručnjaka, bilo muslimana ili nemuslimana, svi govore da većina stvari je stvar vježbe. Ako se ti hoćeš naučiti, da se možeš naučiti. Samo je stvar tvoje odluke. Hoćeš li ti i želiš da budiš i da uspiješ, možeš. Ja često puta kažem, ovaj, navodim svoj lični primjer. Recimo u srednjoj školi, ja sam imao obizvijenje da ja nikad neću biti u stanju naučiti jedan strani jezik. Da je to nešto što je nemoguće za mene. Koliko sam pokušavao, nije išlo. Međutim, kad se javila želja za nečim i kad sam ja htio, uspio sam da naučim jezik koji je ne znam koliko puta teži od jednog engleskog jezika, arapski. Kad sam ti. Međutim, jel, možda u tim godinama nije bilo toliko interesovanje da ja, ja savladam od jel, neke stranih jezika. Ja i ono su bilo Isto tako imperativ, o vjernici, strpite se, budite strpljivi. I strpljivost je vrlo bitna u prvim trenucima nedaći u prvi. I tad pokret i odluka je vrlo bitna. Bitnija nego ono što će slijediti poslije. Zato ima izreka, mudra izreka kaže, na arapskom, arapska, kaže, pametan čovjek uradi ono kod problema, kad se desi problem, uradi ono što ahmak uradi nakon mjesec dana. znači kasni za njim. Pametan uradi odmah, a ona, je kome treba mu, ono što kaže, evo pali ko god diza na Treba mu mjesec dana da skonta šta je trebao uraditi kad se desio problem. I zato li mi često puta u određenim situacijama, jel napravimo grešku u odnosu sa ljudima, u krenut ćemo iz, iz u braku, Često puta dođu ljudi, jel? Pita sam učenjaki, kaže, pustio sam ženu, jer bio sam ljud. Otjeru. Pa neće mi potjera ženu za kavom kad se smiju, kad je lijepo, pa reći, ajde, Normalno da si ljud, ali, ali šta je mudrost? U tim trenucima kad si ljud, znaš šta radiš. Baš kad je problem, Ono što kaže pet minuta, jel, ljutnji, a možda mjesecima i godinama kajanje. Koliko ljudi koji su svoju djecu ostavili invalidima cijelog života zbog jedne minute baci si možda udarivši nečim što, što je izlijedilo kraj života. Kako trenirati sabor? Islamski učenjaci kažu jedan, neki od načina su. Noćni namaz, dobrovoljni post, druženje sa vjernicima, vježbanje zuhda, znači skromnosti, malo da čovjek neka sebe na jedan određen način malo iskrati neke stvari, da malo vidi kako je bez. Dalje, hađ i umra. Jer na hađu i umri ovaj, gdje veliki broj ljudi treba sabora. Treba mu ono i bali da ti bude spreman kad te neko i gurne i zakači, i stane ti na nogu da ti se strpiš, pa ne kažeš, jel, ružnu riječ, ne gurniš i tako dalje. Jel, svakako ima ljudi, ovaj, to koje ovaj, imam priliku da vidi, zna o čemu se govori, ali je jedan od načina da čovjek vježba strpljivost. Dalje, putovanja i kampovanja i druženja sa muslimanima, gdje treba sabrat, treba nekad i osaboriti na nekom, jel? Treba nekad i ti da ustaneš, da počistiš za drugima, da pripremiš, da, znači vježbaš sam sebe. I, dobro, normalno dova kao za koju Ibn Kajim kaže da je to enfel edvije, da je to jel, najkorisniji lijek. Dalje, od stvari koje nas pomažu u strajnost jeste spoznaja da i nedaća iskušenja iskušenje ima korist za vjernika. Mi znamo da je kod imama Buharije ovaj, došao rivajet u kojem Boži se kaže čudim se, jel, stanju vjernika, sve što ga zadesi je dobro. Ako ga zadesi nezgoda, on osabura pa ga Allah nagradi, ako ga zadesi dobro, on zahvali, obudi, pa jel i na tome nagrađen. I znamo da su grijesi, odnosno da su iskušenja jedan od načina jel, kako Allah subhanahu wa ta'ala ovaj, čisti vjernika grija. Također, rekli smo da su iskušenja sastavni dio života. Spoznaje, znate, ovo kad kaže spoznaja, puno znači. Jer neka ljudi ne razmišljaju, ali kad se čovjek pomiri s nečim, vi ste vjerovatno imali dosta prilike da čitate i gledate emisiju o ljudima koji su recimo ostali invalidi i tako dalje. Imate oni koji se nikad s time nisu pomirili cijelog života i ništa ne radi. Kad god ništa, ono, životu ništa ne razmišlja. Imate oni koji se pomirili s time i nastavili dalje. Ja sam takav, bez noge sam, ali moram nastaviti živ bez noge imam problema sa vidom, nastavit ću živjeti takav kakav sam, radim, nalazim sebi rješenje u životu i tako dalje. Znači, puno to znači da li se čovjek pomiri s nečim i nastavi ili ga to jel, ovaj, skroz mu oduzme ovaj, i onaj nadu i jel, onaj ustrajnost ovaj, u životu. Em hasitu men tadhulu džennete wa khalu Kur'an ovdje stavila jel, jasno pravilo, zar mislite da ćete ući u džennet zamisli da su žene, a da vas ne zadesi ono što vas je, što je zadesilo narode prije vas. Također iskušenja su za odabrani umet. Kad su pitali Božih poslanika sa celom, hej nas je šedu bela'en, ko, najviše biva iskušan Božih poslanića? Rekao je, alam bija, thumma amthal poslanici, pa onda oni koji su, ja poslije pa onda oni koji su poslije Također spoznaja da iskušenje nekad biva i razlogom ovaj, posljedica grijeha koju učinimo. Nekad eh, ovo sad smo prešli na iskušenje zato, zato što nekad ljudi jeli iskušenja, onaj kritikuju, ne ide mi u životu, teško mi, ne mogu ustrajati i tako dalje. Neka taj grijeh i nekad što ono što te zadesi može biti uzrokom tvoje greške. Evo lema sabetkom musibetum, kad esabtum mitliha, kultum أن هذا قل هو من عند أنفسكم u suri Ali Imran stoji Jel, zapitali ste se, ili kad vas zadesi nešto, pitate se šta je ovo? Kul huwa min inde, reci ovo je ono što ste vi zaslužili. U narodnom jeziku kaže, tražili ste, gledajte. Neka posljedica određenih grijeha. Zato od celo slave neki su rekli, kad bi pogriješio, Posljedicu svog grijeha nekad bi primijetio na ponašanju svoje jahalice, na ponašanju svog djeteta, na ponašanju svoje žene. Posljedicu grija koju ja, jel nekad učinim. Dalje, bitno je da se družimo sa onim što je zapisano u životima i poslanika, ashaba i jel prvih generacija muslimana, islamski ulemi uopšteno. Vidjet ćete u Kur'anu, jedna trećina Kur'ana gotovo govori o prijašnjim narodima, govori o poslanicima. I vidjet ćete da spominje slučaje iskušenja koje su prolazili poslanici. I naj na kraju, dovoljno nam je život posljednjih poslanika se osada. Svi mi sad bi znali navesti nekoliko slučajeva kada je bio iskušavan. Znate da mu je Omer ušao pa ga vidio kako spava ona, jel, onaj, na, na, na granama palme. Pa je to ostavilo traga na njegovom licu. Pa je onda zapravo je Boži poslanić, jel, drugi vladari spavaju svina ti spavaš na, na ovom. Pa dalje, sjetite se tajka. Hendeka, bitke na Hendeku i tako dalje. Mnogim drugim situacija. Ako bi ko treba biti sačuvan iskušenja, onda je najpreće da to budu Allahovi poslanici. Dalje, o stvari koje nam pomažu u strajnosti jesu učestvovanje u davetskim aktivnostima, u razvoju To je na jedan način rečeno ovaj, e, održavanje kondicije. Je zašto? Čovjek često puta kad on bude uzrokom da se radi nešto za islam, normalno dolaze ljudi, ti im govoriš, objašnjavaš, onda si ide sam sa sobom i kažeš kako ja mogu drugima govoriti nešto što ja ne radim. Kako ja mogu upozoravati nekoga na određeni grije, a ja ga radim? Kako ja mogu biti dio tima koji radi za Allahu vjeru i možda zbog moje greške Allah ne da nekete u tome? Na taj način. I onda čovjek, evo, dosta tu se druži, iščitava, uči, tako da. To je jedan od načina. Ako budemo daleko od toga, daleko od svega toga. Ovaj, veća je mogućnost da jel, padnemo pod utjecaj drugim. Jer mi znamo da je li primjer onaj kaže da vuk vreba ovcu koja je najdalje od stada. Ne koja je najsočnija. Ne koja je naj, najljepše izgleda. Nego onu koja je najdalje od stada. Dalje, druženje sa jel, iskrenim vjernicima, onima koji svojim postupcima i riječima, djelom govore da su istinski vjernici. Jer Boži poslani se kaže El Merhova Halili, da je čovjek na vjeri svoga prijatelja. Također izučavanje ovaj, znanosti, islama, iščitavanje, učenje. To nas često puta posjeća. Znate, razlika je između onaj pobožnjaka i učenog. spominje se priča da je šetan došao pobožnjaku pa je pitao kako tu, jel, da, da Allah kad stvori džennet ili kad stvori džennet gdje će biti mjesta, jel, za džennet, znači ubacio mu je određenu šupu. Pa je on počeo da razmišlja i razmišlja kako da mu govori, pa nije uspio naći odgovor. i šetan je otišao učenom, pa mu postoji isto pitanje, pa mu rekao, Allah je mo, u stanju sve da učini i da stvori u svom oku i dženet i znanje, mi kad se družimo sa kuranskim ajetima, kad se družimo sa hadisama Allahom poslanih sallam, te stvari su nam redovno u glavi. Kad god želiš da nešto učiniš, sjeti se. Za ovaj grijeh i ova kazna, šta? Sjetim se stanovnika džahnema, u opisa Božih posljednjih sallam, kad je vidio određene skupine kako će biti kažnjavan od džahnema. Sad hoću da budemo jedni. Znači, te nam stvari ostaju u glavi, posjećaju nas, daju nam, jel, što se tim dalje isto tako uopšteno do Emen džibu mutarva i da u u su, zar ima neko jel, ko će se odazvati onome koju ne veli i od tome tođe i ne daći jel, sem Allah. I zato ovaj, čovjek treba da od njegovih običaja bude čisto dovu da čini Allah subhanahu wa ta'ala. Također, maksimalno nastaje da se klonimo griha, bilo velikih ili malih. I zato je Boži poslanik sada opisao vjernika kad počinje grije ima osjećaj da, da, da taj grije vidi kao brdo koje će se na njega slušiti. Pa zdrobika. A licemjer, monafik, grije vidi kao muhu koja mu je sletila, jel, pala na lice, pa je rukom samo otjela, i zato islamski slučenjaci kažu, znaj da je najveći brdo sastavljeno od sitnih komada. E tako i ti mali grijesi mogu biti uzrokom jel, velike propasti. Također islamski slučenjaci savjetuju druženje sa Kur'anom. redom, Kur'an je Allahova riječ. I čovjek kad uzme Kur'an u ruke zna da je to Allahov govor. Zna da je to govor onog koga vidi šta god da radi, zna šta god misli, zna šta god želi i zna da je on onaj koji i kažnjava i koji je milostiv. Ja. I, da, I zato u Kur'anu stoji pravo ina hada Kur'ana jehdi leti jahva, da Kur'an kući onome što je najbolje i naj, jel, čemu ima velika snaga. Također jačanje bogobojaznosti imana u srcima. Vama jubim bila jehdi kalbe, onaj ko vjeruje Allaha, ovaj, Allah će ga opustiti. Uopšteno, Znači, stav ehli suneta u jeste da se ima povećava činjenjem dobra, a smanjuje grijesima i jel, nepokornostu Allahom. I uopšteno jačanje vjerovanja u Allah, klonjenje sumnji je jedan od uzroka jel, ustrajnosti na Allahom putu. Ovdje se postavlja na kraju pitanje zašto nekad i ne ustrajimo, zašto neki posustano i tako dalje. Naravno, odgovor je nedostatak onoga što nas čini čvrsti, izbjegavanje ovih stvari koje sam učenjaci savjetuju. Razlik je među ljudima, neko je spreman da više podnosi, neko manje, jer ne želi da se ojača. Imate ljudi koji kaže, ja sam takav gotov. Bilo dobro, zlo, ja ne želim da se mijenja. Naprotiv, čovjek ne smije dozvoliti reći gotovo, ja sam takav, da se drugi mijenjaju pa mene. Ne, zašto se mi nekad ne bi u pozitivno mijenjali? Dalje, Nepoznavanje metoda jel, borbe protiv islama i unošenja jel, smutnji, sumnji i tako dalje. Ovaj, često puta neki nasjedu na takve priče. Dalje, e, lična korist. Odnosno, ljudi ne žele, jel, gledaju sporodičnu korist, ne žele korist islamu. I zato put e, sedi Kut, kaže onaj ko živi radi sebe, živi radi ne interesuje ga ništa. Šta se dešava oko njega? Ja se desila muslimanu ono problem, dobro, nebitno. Međutim, on takav živi mal i umiri mal. Ja sjećam skoro, čuo sam priču, jel ovako, onako, satkam finu, spominji se čovjek koji je odrastao, završio školu, zaposlio se, dobio kancelariju i tako u toj kancelariji 40 godina sjedio, u živu, nakon tih 40 godina otišao u penziju, isto nastavio lenčare i tako ga, je ovaj, zadesila smrt, umro, niti je šta dok nije dobra, niti šta uradio dobro za sebe. Život prošao, ima te ljudi, samo nemoj mene pogrešiti. Nemoj mene ništa, da da ja rahatak. I zato se sam učenjaci ovaj, rekli, čudim se čovjeku koji traži od života samo rahatak, jer je nemoguće ga naći. Nemoguće ga je u potpunosti naći. Dalje, slabost uveđenja u cilj. Mi često puta zaboravimo zašto smo ovdje i kuda idemo. Kako se desi iskušenje? Kako zamanjka nečega? Sjeti se zašto si ti ovdje? Gdje ideš? Gdje završavaš? li tvoj cilj na za ovog života napraviti vilu? Ili je tvoj cilj zadobiti Allahom zadovoljstvo? Zašto sam ja ovdje? Zašto ja živim? Imam ja cilj svog života. I to je jedna od stvari koje je često puta čovjeka onaj, dovedu do stavu čovjek zaboravi zašto. Dešava mi se problem, jel, fali mi nešto, godinu dana sam živio, ništa u kući nisam novo kupio. Ne ide život, ne valja, teško. Nije je imati. Islam nije ovaj, traži od nas da budemo siromašni, da ne Naprotiv, Boži se vam kaže da Allah voli da se na, na ljudima vidi trago od njegovog nijemeta. Ne treba ih kriti. Međutim, stvarni cilj našeg boravka na ovom svijetu. Ubjeđenje da ako ustrajim ništa ne koristi islamu. Imate ljudi koji kažeš šta ako ja ostane pričati ljudima o islamu kao pojedinac. Šta ako ja budem se borio i dalje nastavio, širio, priču, šta ja znam, posjećivo ljude, dijelio im materijal, kopirao CD-ove, predavanje i tako dalje. to koristi? Ja jedan. Ili ja jedan. Ne, nekad jedan i jedna vrijede više nego umet. Nego stotine drugih. Zato kažu za šeju u temiju da je vrijedio više nego stotine drugih. Da je više donosio dobra i ostavio dobra za islam za sebe. Tako i mi. Moramo gledati metar ispred Ne znamo kad naš postupak, naša riječ može uroditi plodom. Imate ljudi koji čuju određenu stvar. I nakon godinu dana sjede i počne razmišljati o tome. To bude uzrokom, jel da, da, ovaj, da se popravi, da se promijeni. I znajem uvijek ono što je rekao Allah nisam sa na mali radijalama, i znaj da Allah tvojim uzrokom, tvojim sebe uputi nekog bolje ti je nego sve što, ovaj, jel, što sunce obasjava u jednom rivajetu, u drugom, jel, od crvenih djeva koji se smatra najvećim bogatstvom. I jedna od stvari koja je sprečavaju ili našu ustrajnost koči na neki način jeste gubljenje nadi u pobjedu ili uspjeh ili požurivanje. Često puta ljudi im dovi kažu, dovi im, dovi im, nikakve koristi. A Božji nam kaže, i džabu jehadikum malem jađe, kod Buhari. Dove će vam biti primljena nekom od vas, sve dok ne bude požurivao s tom dovom. Sve dok ne bude tražio, to bude odmah. Ima slučaj, kaže, čovjek digo ruke i kaže, ja rabi, daj mi sabora, ali odmah. Čovjek nekad mora da zrelo razmišljati da bude realan. Ako stvari ne idu onako kako mi zamišljamo, ne znači da ne idu po dobro. Koliko nam se puta u životu desilo da mi isplaniramo nešto? I ne ispadne tako. Ispadne na nekakav drugi način. I mi ljuti, zašto je to tako? Ja odgovorio s čovjekom da, da kupim auto, otišao, on odgodio, neće, predomislio se, trebam kupiti ovo trgovinu, nisam stigao, trgovina se zatvorila. Kasnije se ispostavi da je bolje tako. Da je baš onako kako je ispalo da je tako bolje za nas. Baš onako kako je Allah odredio. I zato musliman i musliman moraju biti uviđeni da ono što se desi, da je dobro u tebe. Da ima Allahove mudrosti. Da ima Allahove mudrosti. I da čovjek na svemu treba biti zahvalan Allahom. a naše je da se trudimo, da učimo kako i na koji način da Allahove milosti. A na Allahu je ostalo. Naše je da pričamo, da ljudima govorimo o vjeru da savjetujemo sebe. Nemojte gledati šta drugi radi, kako drugi misli. Ti razmišljaj kao vjernik. I čak u situaciji da su svi ljudi ovog svijeta na jednoj strani i ne vjeruju Allaha, a ti na ovoj strani vjeruješ da budeš na toj strani. Bez obzira Nemojmo gledati, ako se neko nasikira za svoj ahiret, da nas bude briga. Ako neko ne trpi radi vjere, neću nija. Ne, to je radi radi sebe. Ja se nasmijem muslimanu radi sebe, jer ja hoću se vapiti. Ja oprostim muslimanu zato što hoću da Allah oprosti mene. Ja pričam ljudima o islamu zato što hoću sevap sebe. Ja hoću da pomognem nekome zato što hoću sva sebe. Ja ljude postići na učenje nama zato što hoću sva sebe. Ja sam na izmetu islamu zato što hoću sevap sebe. Ne nekom drugom. Ovdje mi koji smo došli, mi smo sebi koristili. Nama će nas u biti zapisano da smo bili i da smo odvojili svoje vrijeme. Zašto? Radi Allah. Ja sam ustrajan radi sebe. Radi svoje vrijeme. Želim Allaho zadovoljstvo. Bez obzira da li neko htio sa mnom ili ne, ja hoću. Znate, isto tako danas mi imamo ljudi u poslovima najlaze na određene probleme. Pa to neko koji uđe u posao prvi put, gazda ga ili nekoga šešta kritiku kritikuje, neće ti ja ovdje raditi. Ode ja kući, pa neće ja tebe trpi, ko da ga lamiš. Međutim, ti ustra, onaj ko ustraje i ostane. Zašto? Skoro čitam u jednoj knjizi jel način pozitivnog razmišljanja u poslu kako da se čovjek pozitivno uči da razmišlja u poslu. I pisac kaže, jedne prilike sam bio s nekim kolegom i svratili smo da je Jel, nekak, nekakav restoran. Bio je pun i kaže, radila je tu nekakva, jel, ovaj, žena, kao konobarica i, i jel, gužva, svi viču, traže, naručbe, ona nosi, zapisuje, pogriješi, izvinjava se, čisti stolove, sve, sve, i onda odjednom, i u sve to ona smirena, ovaj, e, nasmijana, kogod vić, ona ga smiri, polako sa njim razgovara i tako dalje, i kaže, uspio sam ja da, kad je došla do nas, ja sam postavio pitanje, gdje mi samo reci, koja je formula toga? Kaže, ona reći ti kad nađe vremena. I u svemu tome, uspjela nas vremena, dolazi do mene i kaže, izvadi mi dvije slike svoje djeci. Kaže, e vidiš, ja sam samo samohrana majka. I ako ja ne budem radila, oni neće imati da jedu. E zbog njih ja sve uradim. ako treba se zasmijati, zasmijati. Ako treba je primiti šaku, je primiti šaku. A radi njih. E tako i mi. Ako uistinu želimo malo zadovoljstvo, sve što se trpi, radi čega? To je primjer dalje koji je došao, evo, tražio za, za islamski centar, za džami, zašto je već tražio novac, donacije. I od kući do kući. I pokucao na vrata, čovjek iziđe i pljuni ga u lice. Kaže on, evo ovo je daj sad za Allah. I čovjek se stigne. Evo što si pljuno ime, evo ja sam opisu, gdje sad daj za Allah. Znači, to su stvari koji ne moraju biti na umu, u tome leži uspjeh vjernika. U tome leži uspjeh u strajnosti. Sve ostavi bolan, sve je nebitno. Ali ja imam nečemu čemu žudim. Htio na tom putu neko ili ne. Vidite ashaba Allah sam sa Gdje su ostavili svoje kosti? Većina je umrla van Medine, iako Medini bilo ljepše. iako je bilo ljepše. Izašli su. Zašto služeći slavu? Ustrajavajući, pričali su ljudima, nosili znanje koje su naučili od Allaha poslanika sa I zato ja kažem često puta, ja se divim muslimanima i muslimankama koji vjer, brigu o vjeri nose sa sobom gdje god da su. U autu je uvijek CD, letak, knjiga, kaset, uvijek sam Podavno na internetu čitam, tražio sam programe za mobitel, jel onaj Kur'an da se može čitati. I na jednoj stranici nađem, napravio neki brat musliman, ne znam ko je, i dole je napisao jednu finu stvar koja mi se urezala. Kaže, kad sam studio elektrotehniku, govorio se braća, šta ćeš ti time da prinijeti islamu ako studiraš elektrotehniku? Kako mi islamu to razmišljam? Šta ćeš ti da prinijeti islamu kad završiš elektrotehniku? Kaže, evo i vidi, ja sam napravio islam. Napravio sam program Kur'an za mobitel. Ja sam uvod. Nešto ću sutra drugo. A uglavnom koristio sam. I nije se ta škola ograničena samo na moju ličnu korist. E tako i mi. Ja ponavljam čisto puta, kažem i sebi i prenosim drugim. Kažem sebi, insano. Voz dobra, karavana dobra, putuje ka ženet, Do sudnjeg dana. Nikad nije stalo. Do tebe je, hoćeš li da budeš dio toga ili ne? je otvorena. Mi smo večeras mogli sjediti kod kući. Odmarati. Piti kavu, družiti se. Izaći možda negdje u Salga, futbala. Ali došli smo ovdje. Žrtvali svoje vrijeme, iako je hladno. I znajte da Nek vam bude jedan od posticaja da ustrajite i činite dobro. I tu da ćete naći nevijenike koji su ustrajni u svom nevijestvu i da ga odbrani. I da ga širi. da noć. Vidite, koliko je omladine večeras po noći izašlo zašto? Radi provod. Hvala, mi kažemo, mošala, ja sam žrtvo za islam, ošao na predavanje zima. Njih će večeras na stotine hiljade biti po polju, vodaći, smrzavaći, sradi, čega Raditi svog čifa. Da se vidi s nekim. Da sjedi s nekim, da vidi svoju curu ili svog malka. Žrtvuju. Zar nije musliman preći da nešto pokloni sebi za svoje hrvije? Molim vas, subhanahu wa ta'ala da nam pomogne na putu istini, da nam pomogne da ustrajimo na putu Islama, da oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima, muslimanima činjenog svijeta. Allah, Allah, Allah.